Quick and Snow Show. Các bạn thân mến, và đây là những yêu cầu hay nhất năm 2012 dựa trên số like trên fanpage của chương trình ở địa chỉ www.facebook.com quicksnow. hai hai hai đây là Quick and Snow Show với hai người dẫn chương trình quen thuộc và người đang nói là người được các bạn yêu thích hơn người kia này yêu và thích là hai lĩnh vực khác hẳn nhau nhá thích chưa chắc đã là yêu còn yêu thì tất nhiên là có thích thích thì có thể là thích nhiều người còn yêu à thì chỉ được yêu một người chính xác tôi cũng chẳng có hiểm khích gì với Quick nên tôi nói thẳng tuẹt luôn là có người thích Quick nhưng mà yêu Quick thì không và sẽ không bao giờ không và sẽ không bao giờ Snow nói như thể người đó là Snow ấy. Do you love me? Này, Giả sử nếu có một ngày thế giới này không còn một thứ hàng hiệu nào thì đây cũng không bao giờ thích quýt nhá, đừng nói là yêu. Gửi người em thích. Anh à, em thích anh thật rồi đấy, vui không anh? Nhưng anh sẽ không thể biết được đâu. Nhớ hồi đầu anh còn tán em, em không hiểu tại sao anh lại thích em, rồi anh cưa em, rồi em đổ lúc nào không hay, lạ quá anh nhở? Em thích anh. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức lý trí em không theo kịp được, mọi thứ mơ hồ đến khó tin. Ừ, nhưng em chỉ biết em thích được nhìn anh, được gặp anh, được nói chuyện với anh và nhất là được nhìn anh cười. Anh à, em thích nụ cười của anh lắm ý, vì thế em thích chọc anh cười, rồi em lại cười thầm một mình. Nhưng anh ạ, ngay từ đầu em đã biết chúng ta dẫu có yêu nhau thì cũng sẽ chẳng đi đến đâu hết. Liệu rằng anh có nghĩ như thế không? Anh cưa em, dù có vậy nhưng em vẫn luôn cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta anh ạ. Tình yêu của anh em cảm nhận được có đôi chút hơi hợt. Em không biết, nhưng em ghét như vậy. Xin lỗi nhá, vì em là như thế, em không thể chịu được sự vô tâm mà người khác đối với mình và nhất là người thích em hay là người em thích đôi khi em nghĩ do anh quá bận bịu và em biết anh bận và mệt thế nào bận đến mức không có đủ thời gian nói lời chào khi kết thúc một cuộc điện thoại dù nó chỉ kéo dài 10 giây em chẳng coi trọng điều đó và em cũng không cần anh phải quá khách sáo với em như thế anh à nhưng em thực sự hụt hẫng với mỗi cuộc điện thoại hời hợt của anh em gọi điện hỏi thăm công việc hỏi thăm anh vì em lo cho anh rồi anh nói cứ biết vậy rồi dập máy em ghét khủng khiếp cái tiếng dập máy anh biết không hả anh rồi hôm trước anh đuổi khéo em, giờ đang bận lắm, rồi cũng dập máy khi em chưa kịp nói lại một câu. Nghĩ cũng buồn cười, nhưng thật đấy anh ạ. Em chán và mệt rồi. Em biết anh thích em, nhưng đôi khi em lại nghi ngờ về điều đó. Em có cảm giác anh chả bao giờ vồ vập với tin nhắn của em như những người yêu nhau khác. Anh nhắn đến, em nhắn lại ngay, còn anh thì 15, 30 phút thậm chí một hai tiếng sau mới reply. Liệu anh có quá bận không? Em luôn nghĩ như vậy. Hai hôm nay em biết anh mệt lắm, mệt kinh khủng. Một ngày ngủ có hai ba tiếng nhìn anh vật vờ choáng váng thương anh khủng khiếp nhưng lại chẳng biết làm gì chỉ biết ngồi đấy mà chọc anh cười mà thôi nhưng hôm nay em buồn lắm anh ạ em buồn vì nhiều chuyện chuyện gia đình thôi nhưng ngồi buồn tự kỷ một mình em lại nhớ đến anh rồi lại buồn thêm bạch dương trẻ con và ích kỷ thế đấy nhà dù em biết anh bận và mệt thế nào nhưng em vẫn muốn anh nhắn tin và gọi điện cho em nhiều thật nhiều nhưng điều đó không xảy ra Em ghét chờ đợi tin nhắn, rồi cố quên nó đi, rồi một tiếng sau nhìn lại thấy tin nhắn vớ vẩn hời hợt của anh lại nản. Nản đến mức chả còn biết nhắn gì, ngoài mấy ai cần vô cảm. Anh biết không anh, dù chúng ta có yêu nhau thì cũng chẳng đi đến đâu. Em sẽ không thể yêu anh lâu, em sẽ không thể lấy anh, không gì cả anh à. Vì thế em quyết định sẽ quên anh đi. Em phải tìm tình yêu đích thực của mình. Em cần có người quan tâm em, cần người để yêu em chứ không cần người để em thích. Ừ, chào anh, em muốn nói điều này lần cuối cùng em thích anh tạm biệt nhá người em thích I threw a wish in Email của Elena số điện thoại 0982 12 sao sao sao ở địa chỉ chân nhật hàng a gmail.com gửi trai yêu. Bởi vì cuộc sống là một cuốn phim có vui có buồn, có cao trào có hạnh phúc cũng như nỗi đau. Tuổi thơ con phải học đi, học nói, lớn lên chút nữa con phải học chữ, học đánh vần, rồi thời gian qua đi con phải học tiếng nói cảm ơn và xin lỗi mọi người xung quanh. Rất nhiều điều cần phải học trước khi con bước ra đời và có những bài học Xin cha đừng bao giờ quên, có lẽ nếu thiếu đi nó, có thể con gái của cha sẽ vấp ngã mất. Xin hãy dạy con biết yêu. Tuổi mới lớn với vô vàn cám dỗ, con sợ mình sẽ dành tình yêu cho một anh chàng đẹp mã hay một gã ga lăng nào đó mà quên mất những yêu thương khác. Xin cha hãy dạy con biết cách yêu gia đình, biết cách đánh thức tình yêu đó giữa dòng đời lắm những ngã rẽ này. Xin hãy dạy cho con, xã hội chỉ mang lại cho con ánh hào quang chớp nhoáng, những danh vọng cao sang, những người bạn đồng hành, những mối tình chắp vá mà chỉ có duy nhất một tình yêu được gắn mắc vĩnh hằng, đó chính là tình gia đình. Xin hãy dạy con biết hát. Người ta nói nếu nước mắt là sự thể hiện vụng về của hạnh phúc, thì nụ cười là sự che giấu hoàn hảo của nỗi đau. Thì con không muốn mình phải giả tạo như vậy, cha. Nhưng cuộc sống là một cuốn phim, có vui có buồn có cao trào, có khúc mắc, có hạnh phúc cũng như nỗi đau. Làm sao con dám hứa với cha sẽ luôn sống thật với cảm xúc của mình đây? Vậy xin cha hãy dạy con hát để những lúc hạnh phúc vụng về hay nỗi đau khiếm khuyết, con sẽ hát để tiếng hát trở thành đại diện hợp pháp của tâm trạng, thành vật cản tuyệt vời của nước mắt và công cụ tốt nhất lấp đi tiếng cười để tiếng hát đó sẽ thay lòng con nói lên tất cả. Xin hãy dạy con mạnh mẽ. Con sẽ có những mối tình, sẽ có những lúc hạnh phúc cặp kè cùng tình yêu nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những lúc tình vỡ, tình tan và lòng vỡ lòng đau. Con gái của cha dù gan lì đến đâu cũng sẽ rất khó để cãi lại lý trí, khó để xoa dịu nỗi nhớ, khó để vỗ về con tim và khó để ngăn cản nước mắt. Xin cha hãy dạy con mạnh mẽ, dạy con nghĩ về những điều tốt đẹp, về những bến đỗ bình yên, về một tương lai tươi sáng, về tình đi là tình dĩ vãng, mà chỉ có mở lòng mới đón được tình mới. Xin cha hãy chỉ cho con thấy bi lụy vì tình là cái bi lụy ngu ngốc, chết vì tình là cái chết ngu si và gục ngã vì tình là một kẻ yếu đuối. Chỉ như vậy, con gái của cha mới mạnh mẽ hơn nhiều trong từng bước đường đời. Xin hãy dạy con cân bằng, rồi sẽ có một ngày con vì công việc mà quên về thăm mẹ vào một ngày cuối tuần. Sẽ có một ngày vì tiệc tùng mà con quên mất đang ở đâu đó có người ngóng trông cú điện thoại của con sẽ có một buổi tối vì công văn giấy tờ mà có quên mất chúc ai đó ngủ ngon làm cho họ trông chờ và có đâu một ngày vì công tác mà con quên về thăm mẹ khi đau ốm con thấy nhói lòng khi nghĩ về những điều đó khi tưởng tượng đến cảnh dòng đời và dòng xoay cơm áo gạo tiền sẽ cuốn con đi mất xin cha hãy dạy con cách cân bằng thời gian cách né mình khỏi những vòng xoáy để những yêu thương quanh mình không bị con làm tổn thương chỉ bởi cái gọi là bận và con cảm ơn cha đã luôn nắm tay con trên những bước đường đời, đỡ con dậy những lúc con vấp ngã và luôn cho con niềm tin vào cuộc sống. Cha à, học phí cho tất cả những bài học ấy, con sẽ chỉ trả lại cho cha hai chữ ơn đời. Cha là món quà lớn nhất mà cuộc đời ban tặng cho con. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, con có cha để thể hiện yêu thương. Nhưng tiếc là yêu thương muộn màng vì ba kính yêu đã không còn bên con trên những bước đường phía trước nữa rồi. Tạm biệt ba kính yêu của con,

make them understand. Have you ever had someone steal your heart away? You give anything uh, to make them feel. tình bạn lên thành tình yêu thì có thể không quá khó, nhưng mà đưa một tình yêu trở lại tình bạn gần như là điều không thể đúng không? Quyết không trả lời được cũng phải thôi. Quyết thậm chí còn chưa bước qua được giai đoạn 1 đó là nâng cấp tình bạn thành tình yêu. Quyết nhở. Tôi không dại dột nâng cấp cái gì hết. Yêu là yêu ngay từ đầu, bạn là bạn suốt đời, xác định rõ ràng. Không nhầm lẫn á? Không bao giờ. Còn nói cho Snow biết, người ta có thể nhầm lẫn như thế nào hả? Có thể nhầm lẫn như thế này này. Đôi khi ta cô đơn, ta cần người để nói chuyện, ta tìm được kẻ đồng hành, ta hàn huyên về cuộc sống với người ấy, cười đùa với người ấy, rồi ta nhầm tưởng đó là tình yêu. Có đôi lần trong đời ta bắt gặp một người và cứ điên cuồng chạy theo người ấy, giữ người ấy lại bên mình, khóc lóc đau thương vì người ấy, tưởng như là tình yêu duy nhất của đời mình. Nhưng rồi tình cảm ấy lại phai nhạt theo thời gian. Lúc ngoảnh đầu nhìn lại, ta nhận ra mình đã nhầm lẫn giữa thói quen và tình yêu ta thường mắc phải những sai lầm như thế, đặt nhầm tên cho những mối quan hệ chỉ bằng cảm xúc nhất thời. Chúng ta thường tạo cho nhau những thói quen để rồi đôi khi nhầm tưởng đó là hạnh phúc. Ta lao đầu theo những yêu thương mỏng manh mà cứ ngỡ đó là thứ tình cảm sâu sắc đến tận đáy lòng mình. Chúng ta gọi đó là tình yêu. Chúng ta giúp cạn trái tim mình vào đó, nhưng đến một ngày nhận ra nếu không có thứ tình yêu ta tưởng sống chết có nó ấy, ta vẫn vui, vẫn lạc quan, vẫn nhớ thương, dành tình cảm cho những người khác nhiều lúc ta tự làm tổn thương chính mình và người ấy mà thôi. Đôi khi có một người đến với ta, quan tâm những lúc ta yếu đuối nhất, cần che chở nhất, khi ta vừa trải qua một mối tình đầy nước mắt và cảm thấy mất niềm tin và tình yêu. Người ấy tiếp thêm cho ta hy vọng, nghị lực. Người ấy hiểu hết mọi góc khuất trong tâm hồn ta, rồi ta bỗng nảy sinh tình cảm với người ấy. Đó cũng chẳng phải là tình yêu đâu, đó chỉ là niềm thương mến, niềm thương mến đối với người thân thiết với một người lấp đầy những trống rỗng lướt qua miền sâu thẳm nhất để chữa lành vết thương lòng nên ta vô tình ngộ nhận đừng đưa những cảm kích và lòng biết ơn để áp đặt vào tình yêu đôi khi ta nhầm tưởng tình cảm giữa một người bạn thân khi họ luôn bên ta lúc mệt nhòi với những bộn bề cuộc sống là tình yêu hãy xem xét lại để đánh đổi một tình bạn lấy một tình yêu thì có thể nhưng sẽ rất khó để đưa một tình yêu về một tình bạn liệu đó là tình yêu hay là những xúc cảm khi gắn bó dài lâu Vậy nhưng đôi khi những tổn thương mà ta gánh chịu khiến ta nghi ngờ vào mọi thứ, khi những hụt hẫng và vết cứa của những đổ vỡ đã qua khiến ta mất lòng tin vào tình yêu, ta không còn dám yêu nữa. Khi những cảm xúc len lói trong ta là thật, khi ta mong nhớ người ấy là thật, ta đau quay quắt khi nhìn thấy người ấy đau, ta vui như đứa trẻ khi thấy người ấy cười. Nhưng ta luôn tự lắc đầu nhắc nhở mình rằng đó không phải là tình yêu đâu. Ta sợ những vết chảy xước làm ta đau, ta sợ những điều xưa cũ lặp lại, ta từ chối yêu thương đến với mình, nhận định rằng đó chỉ là tình cảm thoáng qua. Nhưng ta ơi, phải làm sao khi ta yêu thương một người từ tận đáy lòng mình, quan tâm đến họ từ những điều nhỏ nhặt nhất? Ta chỉ mặc định cho những thứ ấy là tình bạn, là tình thân, hay ta cứ sống thật lòng mình chứ đừng trốn tránh. Tình yêu nào rồi cũng có lúc được nâng niu. Ta luôn mắc phải những sai lầm như thế, đặt tên nhầm cho những mối quan hệ đi qua trong đời điều quan trọng là ta phải luôn đặt trái tim mình tỉnh táo và đợi chờ một thời gian vừa đủ để thấy người ấy có ý nghĩa với ta đến thế nào đừng lầm tưởng tình bạn tình thân thiết là tình yêu và ngược lại cùng với ca khúc Teach Me How to Be Loved của Rebecca Ferguson one foot onto the ice. I hold my breath and try to believe. Can I look at you a different eyes? Like the girl that I was when I was 17. The shadow Kid echoes of been on days of the wine and roses, such a sweet escape. But I watch it all slip away, like running water through my hands, raining on this picture land. The fallen empires, the shadows. The wicked echoes of my past I've seen it all before That's why I'm asking Will you still be here? one more second chance and put my trust in love. Please don't hurt me if I make myself like a feather in your hair and put my trust in love. Please don't hurt me. I got caught up in a dance. such a sweet escape. But I watch it all slip away like running water through my hands, raining on this picture land. The fallen empires, the shattered glass, the wicked echoes of my past. I've seen it all before. That's why I'm asking Will you still be here trust in love. Please don't hurt me. If I make myself like a feather in your hair and put my trust in love, please don't. Oh, bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Phía trước một tình bạn có thể là một tình yêu Nhưng đằng sau một tình yêu Phần chắc là chẳng còn gì cả Tình yêu như cơn bão đi qua địa cầu Một bài hát của Trịnh Công Sơn đã nói rõ thế rồi Thắc mắc cái gì Thằng nào mà nhìn Quick sơ xác thế kia Snow thì cũng hơn gì Thôi đi Quick Sếp cùng hàng với Snow thế nào được Tôi, một người gây ra bão Còn Quick, một hình ảnh sống động cho những ai còn nghi ngờ là bão có thể làm được những gì Quick không đủ sức để hực bão nữa đâu Đọc thư đi Thư của Nguyễn Hải Phượng số điện thoại 0121 923 sao sao sao sao địa chỉ a còng captic gửi đến tất cả những cô gái yếu đuối trong tình yêu. Em hỏi tôi, sau một tình yêu là gì? Tôi không trả lời mà hỏi lại, theo em là gì? Em không nhìn tôi nói, chị không thấy sao? Sau tình yêu là nước mắt, là nỗi đau còn rất lâu mới có thể lành được, là sự xa cách ngay cả khi rất gần, là niềm tin cứ vơi dần đi. Ừ, em vừa mới đi qua một cuộc tình, mọi ngôn từ để an ủi cũng chỉ là sáo rỗng mà thôi. Tôi chỉ muốn nói với em rằng mỗi chúng ta vẫn cần phải đi tiếp, bởi cho dù em đứng lại thì cuộc sống này vẫn tiếp tục. Không có em bầu trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng và ngoài kia vẫn hớn hở. Nếu em đủ kiên nhẫn và lòng dũng cảm để song hành cùng thời gian, em sẽ nhận ra sau một tình yêu không chỉ là nước mắt mà em còn nhận được nhiều hơn thế. Sau một tình yêu, em sẽ học được cách cẩn trọng hơn khi mở lòng với mọi người Em hiểu ra rằng tình yêu không chỉ là cho và nhận những lời yêu có cánh, những lời thề non hẹn biển. Em kiếm tìm những giá trị khác của tình yêu, giản đơn mà bền chặt. Sau một tình yêu, cuộc đời sẽ cho em người đàn ông khác. Em nhìn thấy nhiều điều thú vị khác của cuộc sống, nhận ra những giá trị mới của bản thân, điều mà trước đây em không nhìn ra được. Đến một ngày em nhận ra rằng em có thể làm được, rằng em thật sự mạnh mẽ. Sau một tình yêu em học được cách tha thứ, bao dung hơn với người khác dù là người đã từng gây ra cho em đau khổ lòng em sẽ thanh thản bình yên em sẽ không bao giờ phải hối hận vì đã cố gắng hết mình sau một tình yêu là một cánh cửa khép lại và một cánh cửa khác chờ em mở ra còn chần chừ gì mà không mở thêm cánh cửa khác của đời mình cùng với ca khúc It's Cold của Epic High. 계절이 어울리지 않아 차가운 알잖아 모진 성격은 사로하는 겨울 시린 바람 알만큼 알잖아 내가 냉정이 다른 걸 겨울바다 같은 심장인 걸 배를 띄워 다가오면 알겠지 내가 섬이 아닌 빙산인 걸 난 초점을 잃었지 서리 낀 눈시린 기억이 밟혀서 목젖없이 비명만 질렀지 아픈 상처만 남은 빙판이었지 눈사태 난 듯 무너진 맘 추스려 보니 다시 불 꺼진 밤 너라 내가 떠도 눈 덮인 산은 녹지 않아 여긴 춥다 주머니에 손을 숨겨봐도 나오지만 난가래 끝자락에서 겨울에 멈춘 기억 따스함은 가둬서 마른 맘에 튼살 안에서 얼어붙은 강물에 갇힌 추억 붙잡고 내 손을 놓지 않아 차가웠던 이별을 안 뒤부터 꽃피던 그 봄은 오지 않아 벚꽃이 내가 눈송이처럼 피잖아 여긴 춥다 햇살도 내가 눈보라처럼 치잖아 나만 춥다 건드리면 다 어울리잖아 너의 손을 잡을까 겁이 난다 네가 나와 가까워지면 너의 심장도 몸살 걸릴까봐 주머니 được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz. Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Quick này. Hả? Thời tiết đẹp thế này không đi chơi cũng phí. Ui, đi chơi với Snow chán chết. Toàn đi mua hàng. Mùa này lại mùa sale ọp nhiều ấy chứ. Đi á là phải đi thật. Thật là thế nào? Là đi bất cứ nơi đâu chứ không phải mua bất cứ cửa hàng nào. Đi là từ bỏ khoảng không gian chật hẹp quen thuộc, khoác ba lô lên vai và bắt đầu một chuyến đi mà thậm chí chưa định điểm đến. Cứ đi vô định như mộng du thế á, có phải điên? <laughs> Đúng là Snow. À mà phải thôi, <laughs> khi người ta trẻ, người ta cho phép mình điên điên, còn Snow lúc nào cũng đòi 5 sao mới chỉ 6 sao. Ừ. Tôi nói gì sai? Tôi thích tiện nghi thì có gì sai? Không sai, nhưng không thích hợp để đi chơi với tôi và với nhiều người khác nữa. Nghe đây này, Ngày gió, gió cào ô cửa lớn, gió luồn khe cửa nhỏ, thổi tung gấu váy em thẹn. Mơn trớn trên những hữu hạn tàn phai, tôi thích lang thang giữa những ngày tháng như một kẻ chẳng bận tâm đến những rối ren, tựa vô vàn sợi len, mà vì vô tình hay hữu ý, cuộc đời giăng mắc vào mình. Tôi thích lang thang những mùa gió lộng, giữa đêm khuya hay mờ sáng. Tôi thích đặt những bước chân vô định trên những con đường xa lạ mà có thể chẳng có lần thứ hai quay lại. Và trong cái sự lang thang của mình, tôi lượm lặt vào tim cái hứng khởi của một kẻ sẵn sàng khoác bao lô lên vai đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì để thỏa mãn cái tuổi trẻ cuồng dại. Và trong cái sự lang thang của mình, tôi bắt gặp những xúc cảm đan xen lẫn lộn, khiến mình như chẳng phân biệt nổi mình hụt hẫng vì đâu, trầm lặng vì đâu và rối ren vì đâu. Tôi không kỳ vọng một cuộc đời đầy tràn lẽ vui vẻ, hân hoan và nồng nhiệt, thế nên tôi cho phép mình không sợ hãi không chìm vào bất cứ điều gì. Cuộc sống này rối ren thật đấy, nhưng tôi hài lòng với một cuộc đời không cam kết. Thế nên tôi đi với niềm tin rằng việc phát triển cuộc đời của một con người là điều tốt đẹp nhất, ngay cả khi cuộc đời đó chỉ thuộc về riêng tôi, một mình tôi. Ngày khi lang thang trong chính giấc mơ của mình, tôi bắt gặp một tôi không cười. Ngày tôi chợt nghĩ người ta thường buồn thương và rơi lệ vì một lẽ dở dang, nhưng có khi lại sợ hãi một con đường có điểm cuối phố Hà Thành đâu rộng dài mấy nỗi. Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt thêm một lần nữa. Tặng một cô gái đặc biệt, ký tên Bùi Văn Đạt, số điện thoại 0983133 133 sao sao sao ở địa chỉ đồng hồ sai dây gạch dưới 133 a com gửi thủy số điện thoại 0165 9725 sao sao sao cùng với ca khúc Seven Sound của Taylor Swift. tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Quick này, ừ? Có câu nói rằng thật bất hạnh cho những ai mới bắt đầu yêu nhưng đã không tin tình yêu đó là vĩnh cửu. Điều đó rất đúng cho những ai mới bắt đầu yêu. Còn <laughs> những người đã qua điểm bắt đầu rồi thì họ lại nghĩ khác. Trên đời này có gì là vĩnh cửu? Điều này không làm cho thế giới xấu đi mà ngược lại, người ta sẽ nhìn nhận mọi việc xác thực hơn, không ảo tưởng và tô vẽ. Ai yêu mà không ảo tưởng một tí, nếu không sẽ kiểu như hôn nhau mà mắt cứ mở chừng chừng. Thế quý vẫn hôn kiểu đấy à? <laughs> Sorry, lại chạm vào nỗi đau của Quick rồi. Bởi vì dù nhắm mắt hay mở mắt hay mắt nhắm mắt mở thì bạn Quick tôi hỏi đã bao giờ được biết đến hương vị ngọt ngào của một nụ hôn. Ngọt hay không, tôi phải báo cho Snow biết à? Thôi, quay trở lại với những người đã qua giây phút tin rằng tình yêu là vĩnh cửu, họ sẽ làm gì để sống sót? Quỳnh ạ, anh vốn là một kẻ đầy khiếm khuyết nhưng anh tin mình đủ tự trọng để biết sống hết mình vì em. Anh cần một tình yêu thương và một sự tin tưởng ở chính em để anh được ân cần, để anh được yêu chính người đó. Anh không cần một chú tắc kè biết thay nhiều lớp áo anh vẫn nghe đời giả dích những thay lòng và giọt nước mắt của kẻ đến người đi tình yêu vốn chẳng phải sợi xiềng sợi xích để trói đời ta vào với nhau cầm lên được ắt sẽ bỏ xuống được ai chẳng khóc khi tình yêu rời xa mình nhưng ai sẽ thay lòng và ai sẽ bước đi khi tình yêu chưa tì vết nhiều lúc anh tự hỏi người ta cứ đến và đi trong đời nhau là để chọn lựa anh không ép buộc em yêu anh anh cũng không bắt em thề thốt tiếng yêu đương tình yêu vốn không phải điều chia sẻ để cua tay cho mình có nhiều chọn lựa vì tình yêu khi đã bước đi không thể quay lại nếu nhận ra chọn lựa thứ hai của mình là sai lầm. Anh cũng đã mở lòng để đón nhận những tín hiệu của tình yêu, nhưng anh chẳng tin rằng mình có thể tìm thấy em ở đó. Có lẽ khi người ta quá cô đơn và trống trải, nên có người chấp nhận những cuộc dạo chơi, thử nghiệm, vui nhiều đấy, nhưng cũng chóng tàn. Thế nên trong số đó anh vẫn chọn cách cô đơn. Anh không phải là một người đẹp trai, không phải là một người giàu có, nhưng anh là một người luôn chân thật. Anh chúc em luôn hạnh phúc, Quỳnh ạ. Đó là thư của Hưng Thịnh ở số điện thoại 0903 215 ở địa chỉ email kts hưng thịnh a yahoo.com gửi Quỳnh số điện thoại 0169 961 sao sao sao sao địa chỉ doc gạch dưới march gạch dưới 104124 a yahoo.com và các bạn đã biết anh chàng này chọn cách nào để sống sót sau một tình yêu không vĩnh cửu rồi đấy. Tiếp tục mở lòng để đón nhận những tình yêu mới. Chúc cho anh ấy tìm được hạnh phúc như anh ấy đã cầu chúc cho người mà mình thương yêu. just one pair of eyes. I dress in normal clothes and I don't try to disguise. I'm looking out for love, however it may seem. I never do return in the always winning team. Maybe I should try to live alone, or raise the flag of mercy to all known. I should run and hide away till another day. Another crack in my heart, another picture on the wall, another way to spend an evening when there's no one there at all. Another kiss to say goodbye, another cross upon the chart, another suitcase at the another crack in my heart, in my heart. I've had my spills and thrills of love held on tight until it broke, and I crashed to the ground. Love could not be on my side, it's clearer every day. That every time I reach for love, it always runs away. Maybe I should try to live alone. Or raise the flag of mercy to unknown. Or maybe I should run and hide away another day. Another crack in my heart, another picture on the wall, another way to spend an evening when there's no one there at all. Another kiss to say goodbye, another cross upon the chart, another suitcase at the door, another crack in my heart, in my heart. say goodbye. Cross upon the child. Soup is at the door. Another crack in my heart. Another crack in my heart. Another picture on the wall. Another way to spend an evening when there's no one there at all. Another kiss to say goodbye, another cross upon the chart, another suitcase at the door, another crack in my heart, in my heart. Another Chà chà, sắp sinh nhật Quick rồi mới chết chứ. Sao Quick không sinh vào ngày 29 tháng 2, 4 năm một lần nhỉ? Như thế có phải là biết điều hơn không? Thế năm nay thì Quick muốn quà gì nào? Chẳng có gì cao sang cả. Tôi chỉ muốn những gì thuộc về tôi sẽ trở về với tôi thôi. <laughs> Cái đó thì Snow chịu. Làm sao mà bắt những cô gái đã từng có lúc nào đó thuộc về Quick giờ trở lại với Quick được? Không phức tạp như thế đâu, chỉ cần cục tẩy này, cái kính bơi với mấy miếng quyển cẩm nang Snow mượn tôi từ thế kỷ trước, quay về giá sách của gia đình tôi, thế là đủ. Sao cứ cứ nhắc mãi mấy cái lặt vặt đấy nhở? Người ta nói khi một người có cái chân đau thì họ chỉ nghĩ về cái chân đau đó thôi. <laughs> nghĩ làm gì cho thêm đau, quên đi thì hơn. Hoặc là đọc thư thính giả cho quên đi này. Thư của thỏ con gạch dưới ngốc ở địa chỉ thỏ con kiêu kỳ một năm năm a yahoo.com.vn số điện thoại 0974 sao sao sao 694 này em cho tôi mua nụ cười của em nhé đắt lắm sao dù đắt mấy tôi vẫn mua ôi sao em đổi ý không bán nữa Em không bán tôi vẫn lấy đó Với tôi nó đẹp và trong sáng lắm Tôi muốn nó mãi hiện hữu trên khuôn mặt của em Vậy mà cứ sai mãi u sầu hoài Tôi nói nhỏ em nghe điều này nhé Mong em hãy lắng nghe tôi Rằng người ta nói Khi một người có cái chân đau Thì họ chỉ nghĩ về cái chân đau đó Điều đó có lẽ đúng Một người đau người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình Đau khổ vì nó Ôm khư khư nỗi đau đó Và thậm chí không muốn cho ai động vào họ tự dằn vặt mình và tỏ vẻ không muốn để người khác giúp đỡ. Họ vô tình hoặc cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng. Nói thật, đấy không phải mạnh mẽ gì, mà chẳng qua đấy là sự kém cỏi, kém cỏi và hèn vì nghĩ rằng mình không thể vượt qua được và cũng vì thế sinh ra tính bất mãn, nằm đó gặm nhấm nỗi đau, hèn kém đến nỗi ngay cả tự bản thân cũng không muốn vượt qua, hạn chế mình trong cả suy nghĩ, chỉ muốn sống mãi với quá khứ đau buồn, chán chường với hiện tại và bi quan về tương lai. Hãy để nỗi đau đó vơi đi với quá khứ, với một miền xa xăm nào đó trong thâm tâm, để thỉnh thoảng đôi khi nhớ sẽ lại có cảm giác nhói đau, nhưng đau để nhớ, đau để tránh, đau để không bao giờ bị đau như vậy. Và lúc đó hãy mỉm cười quên lãng vì nó đã là quá khứ. Đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi xem thực sự mình muốn gì, rồi từ đó thấy mình cần phải làm gì. Và hãy nhìn xung quanh một chút, có bao người đang nhìn em đấy. Họ có thể không giúp được em, nhưng ít nhất họ dạy em cách quan tâm và mở lòng với người khác đưa tay đây anh sẽ kéo em đứng dậy nhưng anh sẽ chẳng thể làm được gì khi mà ngay chính bản thân em cũng không muốn được tự đứng lên luôn cười tươi em nhé cùng với ca khúc Hey There Delilah của Plain White Tee I swear it's true Hey there Delilah, don't you worry about the distance I'm right there if you get lonely Give this song another listen, close your eyes Listen to my voice, it's my disguise I'm by your side Oh, it's what you do to me what you do to me Hey there Delilah, I know times are getting hard But just believe me girl, someday I'll pay the bills With this guitar, we'll have it good We'll have the life we knew we would My word is good Hey there Delilah, I've got so much left to say If every simple song I wrote to you take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall, we'd have it all. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. thousand miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. there, Delilah, you be good and don't you miss me Two more years and you'll be done with school And I'll be making history like I do You'll know it's all because of you We can do whatever we want to Hey there, Delilah, here's to you This one's for you what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me. Lúc nãy chúng ta đã nói về việc có một tình yêu vĩnh cửu hay là không. Nếu tình yêu là vĩnh cửu thì hạnh phúc khi được yêu cũng là vĩnh cửu và nỗi đau đớn khi thất tình cũng là vĩnh cửu. Hạnh phúc vĩnh cửu thì thích lắm, nhưng mà đau đớn vĩnh cửu thì chịu thế nào được. Vậy chúng ta nên chọn một con đường đúng đắn, không có gì là bất biến cả, tất cả đều có thể thay đổi và thực tế là đang thay đổi từng giây phút. Có điều ta có chấp nhận hay không? Đúng rồi, và Snow không bao giờ chấp nhận là Snow đang già đi từng phút một. Còn Quick thì không chịu tin rằng cứ mỗi phút trôi qua, khả năng tìm được một nửa của Quick lại giảm đi cả về số lượng lẫn chất lượng. Nếu chúng ta cứ tranh cãi mãi thế này à, thì thời gian dành cho Quick and Snow sâu kéo dài đến vô cực à? Đâu có dễ thế được. Tôi Quick đọc thư đây. Thư của Nguyễn Thị Thùy Trang số điện thoại 0128 794 sao sao sao sao gửi tới những ai quan tâm. một người tìm đến một vị hòa thượng để được giải thoát. Anh ta nói, con không bỏ xuống được một số việc, cũng không bỏ xuống được một số người. Vị hòa thượng nói, không có gì là không bỏ xuống được, mà do mình cố tình không bỏ xuống. Hòa thượng đưa cho anh ta một chén trà, sau đó đổ nước nóng vào chén trà ấy, đổ đến khi nước chảy tràn ra cả ngoài. Người kia bị bỏng, lập tức buông tay ra. Vị hòa thượng nói, trên thế giới này không có chuyện gì là không thể bỏ xuống, đau tự nhiên sẽ buông. Một chiều tháng 3, Tôi đọc được đoạn này trên Facebook của một người lạ, có cái cảm giác như bị buộc chặt suy nghĩ vào câu cuối cùng suốt một khoảng dài. Đau tự nhiên sẽ buông. Nhưng đâu phải ai cũng làm như vậy, đúng không? Tôi biết nhiều người dù đau, dù mỏi mệt, dù đã chẳng chịt những vết sước trong tim, mà việc buông tay một mối tình vẫn là điều chưa thể. Cuối cùng, điều người ta luyến tiếc đâu phải là người kia mà là những tháng ngày ôm ấp nuôi dưỡng tình cảm ấy, những tháng ngày mà ký ức ở đó đã qua một lần và sẽ không bao giờ trở lại. Điều khiến chúng ta còn khắc khoải là tình cảm chứ không phải là người ta cảm. Người ta vẫn cứ mãi vũ về nhau, quên người đó đi mà sao không một lần bảo với nhau quên tình cảm đó đi. Trong khi quên một tình cảm không phải dễ chịu hơn nhiều so với việc quên một người đã từng quá đỗi quan trọng hay sao? Này, nếu chưa ai nói câu đó với em Thì tôi sẽ là người đầu tiên em nhé Em ơi quên tình cảm đó đi Em không nhận ra những ảo ảnh ấy đã ẩn náu quá lâu trong lòng Làm bàn tay em không còn ấm áp Đôi mắt em không còn reo vui Nụ cười em không còn rực rỡ nữa hay sao Quên đi em nhé Nắng tháng 3 hanh hao ngoài kia đã đủ khiến tâm trí con người muốn nổ tung ra rồi Đừng giày vò mình thêm nữa Có ích chi đâu em không thương yêu bản thân mình thì ai sẽ thương yêu đây em biết không mưa tháng 3 không đủ làm ướt mắt mi không đủ gợi lên những miền nhớ thương hoang hoài. Vậy mà chỉ một chút mưa đầu mùa tháng 3 thôi cũng đủ làm cho bao nhiêu người nghe lòng mình trùng lại giữa cái nếp thường nhật hối hả bon chen, tìm về chút tĩnh lặng an yên cũ kỹ, tìm về những tháng ngày lạc mất nhau. Trên Facebook, trên Yahoo, người ta cứ dựa vào nốt trầm mặc của mưa mà viết bao nhiêu điều ướt đẫm. Mưa, muôn đời vẫn là cái cớ để tìm về nội tâm của mình bình yên và thành thật nhất. Em vẫn luôn tự hỏi mình câu có mấy người đi qua thương nhớ mà quên được nhau và dĩ nhiên chưa bao giờ em tìm được cho mình một câu trả lời xác thực. Em, tôi và bao người khác cứ mãi oằn mình giữa hai chiều quên nhớ. Tiếng chuông gió bên cửa vang mãi những thanh âm, thanh âm của nhớ, của quên, của nỗi lòng, của những khát khao được che chở, được bảo bọc, quan tâm, nhưng là từ một người khác. Đừng mãi nhung nhớ về một người đã cố lãng quên mình em ơi người đầu tiên phải yêu thương em chính là bản thân em chứ không một ai khác em có thể chưa buông lơi cuộc tình đã quá đỗi xa xăm nhưng đừng mãi ôm ấp những ảo ảnh riêng mình cũng đừng tự gieo trong lòng mình những mộng mị vô ích nữa em có đọc được ở đâu đó lời nhắn nhủ này hay chưa hãy cứ tin trên quãng đường phía trước của bạn sẽ có ai đó dù vô tình hay cố ý trở thành động lực giúp bạn quên đi quá khứ không vui và làm lại từ đầu em hãy tin thế vì chẳng ai đánh thuế một niềm tin nên hãy tin phía cuối con đường em sẽ bình yên chiều vắng ngắt những bản tình ca réo rắt có thể nhắc em về miền nhớ trông tranh nhưng rồi từ đó mà đứng lên cố quên đi một chuyện tình và làm mới mình bằng những yêu thương khác mạnh mẽ lên em đừng để những vết thương khiến tâm hồn mình mục giữa cằn cỗi và hoang tàn sớm mai nhìn vào gương rồi tự tặng cho mình một nụ cười em nhé em tôi và bao người còn nợ đời một lời cảm ơn cho những sớm mai tỉnh giấc thấy yêu thương gia đình, bè bạn vẫn luôn đong đầy trọn vẹn. Cùng với ca khúc Beautiful in White của Shane Feeler. so nervous. I couldn't speak in that very moment I found the one and my life had found its missing piece So as long as I live I love you Will have and hold you You look so beautiful life is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart, I mean every word. she falls in love, we let her go. bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. quick and snow show.